Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball d'Arturo Delgado al front del control de so i el de Sara Folgado en la redacció d'Esports. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és Confieu en Nuno com a màxim responsable a l'hora de fitxar per la temporada vinent? És la pregunta que estem fent esta nit en el nostre Twitter. Confieu en Nuno com a màxim responsable a l'hora de fitxar per la temporada vinent. Arroba esports 97 nit és el nostre Twitter on podeu respondre esta pregunta. Pues eh, esta setmana arranca la penúltima setmana del mes de juny. Eh, si més no, quan acabi esta setmana encara ens quedaran dos dies sols, dilluns i dimarts, d'este sisè mes de l'any, per a donar pas a juliol, mes en el qual descansarà este programa, descansarà Esports 90 sentit per a tornar amb la Lliga Espanyola, que, per cert, en un principi semblava molt clar que anava a començar el dia 15, el cap de setmana del 15, però a hores d'ara hi ha una controvèrsia, sembla que ha vol un altre calendari i com cada any per aquestes dates tenim canyaret. Afebol vol arrencar una setmana més tard, setmana del 23, és quan l'associació de futbolistes vol Eh, començar la temporada i aprofitar un dimecres que n'hi ha en octubre en principi lliure per a poder eh, jugar una jornada de Lliga. El que passa és que eh, l'actual posseïdor dels drets de la Lliga Espanyola, que sabeu tots que és Mediapro, no vol Eh, jugar en dimecres perquè no tindré taquilles i no tindré canals pues, eh, lògicament no vol escalonar eh, eh, té que escalonar els partits i un dimecres és més complicat escalonar-los dit això, venia tot això a col·lació eh, parlant del mes de juny perquè eh, el València continua en un mar de dubtes si més no, alguna cosa sembla clara tot apunta a que Jerónimo Rulis, el porter com vos venim avançant ja des de la setmana passada, eh, tria per el València. És més, fins i tot me diuen que n'hi ha consens. La pregunta que jo me faig és A. Serà veritat? B. És necessari el consens una volta ja està clar qui mana en el València? No és necessari. Per tant, la realitat és que a hores d'ara el eh, conjunt del València Club de Futbol té que començar a amenaçar peces. Però, clar, Ni a dos problemas espérame amenazar peses. El Valencia está de un per, per dalt del tope del fair, del fair play financer, un, Y dos, que el seu rival si están reforzando, se i estan se molt El Atlético de Madrid, amb Luciano Vieto Y amb Jackson Martínez, que sembra que es qüestió que pudo afirmar pero el conjunt del Manzanares. en el Villarreal Samus. I en principi el València hauria de fer un equip per a lluitar en tres competicions i sabedor de que si vol repetir Champions ha de fer un equip que s'acosta més al tercer que amb el fitxatge de Vieto i amb el fitxatge de Jackson, si finalment se cristal·litza, tornarà a treure-li molt d'avantatge al València. El València ha d'acostar-se al tercer, no ha de permetre que el cinquè se li acosti per darrere. Si més no, el Sevilla sembla que va perdre alguns jugadors importants. I si més no, també és cert i sembla que el conjunt del Villarreal també comença a agafar-li terreny per darrere al València. Què fa el València? Doncs pues miren, jo crec que encara està una miqueta acabant de cicatrizar les ferides de l'última guerra, de l'últim conflicte, de l'última crisi, és la realitat. El València ha viscut una setmana de crisi, de tormenta, de tempesta, i una semana en la cual ha hagut d'esperar alguns dies per a que el club se calmara, les coses tornaren cadascuna al seu lloc i, sobretot, la nova propietat deixarà ben clar a cadascú qui és, on està i què fa. Avui un servidor escrivia per a Levante el Mercantil Valenciano, per al DFS, el tema de la transició. I me torna a reincidir que ningú pense que hi hagués una errada en el fitxatge, una errada de comunicació en el fitxatge de Rodrigo Cayo. En el fitxatge de Rodrigo Cayo, la propietat del València va pegar un col d'autoritat damunt de la taula per a deixar ben de cadascun qui són, on estan i quins són els rols en aquest equip. Amb tot això, evidentment, ara n'hi ha molts representants que diuen, bueno, jo ara, si vull oferir un jugador o si vull plantejar una renovació, o si duc una oferta per un futbolista que vull del València, en qui tinc que parlar? És cert, segons coneguérem la setmana passada, que Rufet havia estat dos dies missing, que no havia contestat cap cridada, cap WhatsApp, eh, no donava senyals de vida. I que a partir del dimecres, dijous, el secretari de València torna a reactivar-se amb quin rol, amb quina funció, amb quina jurisdicció, amb quin pes en les seues decisions? Bon, miren, no està clar. El que sembla és que s'ha reactivat. I el que sembla és que s'ha reactivat d'alguna manera facultant novament per la propietat, que és cert que prioritza la figura de Nuno, però que me dona la impressió que pel fet d'haver dut tan malament i això és un col directe a la imatge de Meriton el tema de Rodrigo Gallo està obligat a fer algunes concessions, menors, però concessions, a la figura de Rufete, qui, per cert, en més mitjans, o cada volta en més mitjans, ja continua, ja comença a parlar-se de que estaria pensant-se la seva continuïtat. Miren, el que passe, o el que vaig a ser de Rufete no me ho sap Rufete perquè és el que li passa pel cap. I perquè potser un dia pot alçar-se pensant que és moment de deixar-ho tot eh, i anar-se'n, altre dia pot alçar-se i pensar que se queda on està i que se volen que el tiren, altre dia pot pensar que se refugia en l'acadèmia i que passi la tempesta. Mm, aventurar què va passar amb el futur de Rufet és complicat. Tant quasi com aventurar quan van arribar els reforços. Perquè, repetim, així n'hi ha dos problemes. Un, que la competència comença a guanyar terreny i dos, que el club està 10 quilos per damunt del fair play financer. I això el que t'obliga, que alguns han descobert avui a Amèrica, és a vendre futbolistes. I en aquesta pole position està Nicolás Otamendi. 11 i 39. Ràpidament, fem eh, l'ullada al dia i la plasmem en el nostre àlbum particular del programa en aquestes 5 fotos. Rulli s'acosta, la Reial es desespera. El fons d'inversió que té els drets del futbolista aposta per València, mentre que la Reial pensa que el futbolista no pot anar-se en altre equip. Callo finalment el dimecres. El futbolista brasilè sembla que aterrarà després demà a la ciutat per a passar el reconeixement mèdic i estampar la firma com a no futbolista blanc i negre. Otamendi no respira després de les seues paraules del central argentí i sent multitud de travesses, però de moment ni ell ni el seu entorn aclareixen destinació. Demà el dia clau serà el moment en el que els patrons de la Fundació de, els patrons de la Fundació de Llevant valoren l'oferta proposada per Robert Saber per a la compra del club. De moment, les penyes han votat en contra. Adeu, Sergi. Adeu, Luc. València Bàsquet ha comunicat que l'Ixuc i Harangodi no continuaran l'any vinent en el club taronja. En el cas de l'ucraïnès, duia sis temporades ja en el club. Les 11 de la nit i 40 minuts. Anem a fer una pausa per la publicitat i entrem en temes, en noms propis, en situacions que n'hi ha moltes. En estos mesos d'estiu és el que toca. Mercat. Així, en la 97.7 Ràdio, fins a la una de la matinada. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Este jueves 25 de junio no te pierdas la primera edición de woman Valencia, un evento dedicado al liderazgo femenino en el entorno digital. Ven a conocer a las mujeres que triunfan en el campo digital. Susana Voces de eBay, Elena Betés de Rastreator, en el futuro tú puedes ser una de ellas. Inscripción solo en www.ewoman.es hasta el 23 de junio. Recuerda, el jueves 25 de 9 a 16.30 horas en el Hotel Barceló Valencia, primera edición edición de eWoman Valencia. Incluye sesión introductoria al coaching, un desayuno saludable y una comida networking con dinámicas de grupo. Organiza levante-emv.com con el patrocinio de Ernest Young, Sanitas, Durán Joyeros y My Taxi, con el apoyo de la Asociación de Mujeres Empresarias de Valencia. Y solo por inscribirte en ewoman.es participas en el sorteo de maravillosos premios como una joya de Durán Joyeros. Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner TT todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan pibe incluido y financiando con Ban PSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 42 minuts eh, en Esports 97 nit, així en la 97.7 de la FM. Hem de parar de situacions de mercat i de nous propis. Recordeu el que vos contàvem el divendres en el eh, programa, en la nostra edició, l'última de la setmana passada, el eh, periodista que ens entra des del diari Vasco eh, eh, mos eh, va plantejar el fet que la Reial no vol ni sentir el nom del València, que pensen que el jugador no pot anar perquè tenen un contracte firmat per el futbolista el que passa és que no t'ha firmat per el, el fons d'inversió eh, que du part dels seus drets i que eh, ells entenen que Jerónimo Rulli és jugador de la Reial a tots els efectes i per tant cada volta estan més nerviosos i diuen que el preu de Jerónimo Rulli si trencara amb la Real Societat la cosa té un preu de 30 quilos ja veurem com queda però sembla, sembla folgado que aquesta bona nit què tal, Manolo? Buenas. Eh, que n'hi ha problema, n'hi ha canyadet. Sí, ja anticipàvem el que anava a ocórrer quan contàrem ese embolic de drets que, bueno, mm, giraven al voltant d'alguna forma de, del Gero Rulli, el fet de que no estava clara la, la seva propietat i que, a més, passava per eh, diferents eh, propietaris, futbolista sud-americà, i un percentatge el té un fons d'inversió, un altre percentatge correspon al seu antic club, etcètera a partir d'ahir, Manolo, pues, evidentment, posar d'acord a totes les parts era complicat. El futbolista té una voluntat, però en aquests casos, quan la eh, propietat pertany a un fons d'inversió, que és el que te, te maneja molt de voltes, la teva opinió no se té en compte. Probablement siga el que va ocórrer amb Rulli, que ha dit diverses vegades que vol continuar en la Reial Societat, que està molt còmode, que està molt a gust, que li agrada la, la ciutat, que vol continuar allí, però el fons d'inversió té altres eh, plans respecte a d'ell. Passa per guanyar-me més diners. El València donaria més diners que la Reial Societat i a partir d'ahir el futbolista, en contra de la seva voluntat inicial, pues, eh, ha de fer cas al fons d'inversió que té els seus drets perquè en el seu dia ell va signar un document i se va posar en mans d'aquest fons de, d'inversió, que és el que el maneja, no pot fer res. que este és un dels temes pels quals ara mateix Gelorul està amagat baix terra. Vull dir, eh, va dir per activa i per passiva que el 25 tornaria, que pront es veien en Sant Sebastià, que volia jugar en la Reial, però, clar, en aquell moment no havia aparegut el València, ara sí ja ha aparegut el eh, València, i, clar, <laughs> això canvia tot. Sí, fonamentalment... El... I està pegant la volta a veure com eh, pot justificar eh, el seu canvi d'opinió davant de la Real Societat, que sembla, com dèiem, va ser traumàtica i sembla que anem a tindre canyaret amb la Real d'estiu Folgado. Sí, però jo crec, Manolo, que eh, el futbolista o l'afició de la Real Societat sap qui és el que, el que maneja els interessos de, de Rulli i a partir d'ahí no crec que es carreguen massa contra el futbolista. En tot cas, mm. Manolo, el futbolista no podrà fer res absolutament en contra d'esta decisió dels eh, propietaris dels seus drets, que són els que el porten amunt i, i avall. Jo torno a dir, mm, probablement en un moment determinat Rulli va signar un document, avui en dia s'arrepentisca, però aquest document el va, el va firmar, ocorre en molts casos amb futbolistes fonamentalment eh, suramericans, i a partir d'ahí ells se deuen al fons d'inversió que és el que bueno, és propietat dels, dels seus drets. No pot fer res el futbolista, eh? Pues sí. Evidentment en Sant Sebastià encarreguen contra el València fonamentalment, Pero ahí mm, el València, evidentment, està darrere d'un futbolista que és de la Reial Societat, però és el fons d'inversió el que el que està darrere de tota aquesta història. Clar, eh, eh, deien, este sembla el porter de consens. Lo primer que me pregunto és, A, serà veritat? B, per a què consens? si està clar que van Sí. No, no, clar, evidentment. És una de les preguntes que me faig esta nit. Porta de consens? Fantàstic que sigui un porta de consens, però clar, primer, A, serà veritat, B, per què consens? Cal ja el consens? És necessari? No té pinta. Si és el porter de, de l'IM, pues és el porter del, del València, independentment sí, o... de que hi hagi consens o no, entre bueno, pues el, la subdelegació del govern, així en València, i el govern central que està en, en Singapur. Però després de la subdelegació de govern, perquè delegada de govern no n'hi ha. Exacte, abans sí que hi va, ara ah. hi ha una subdelegació de govern. No, però la no delegada perquè el que n'hi ha està... Sí, sí, sí, sí exacte, <laughs> exacte. Està fora de... Bueno, pues amb tot això, el nom de Rulli és exactament el que vos venim contant des del divendres. La Reial no vol ni sentir parlar del València, la Reial diu que té un document signat per el jugador, i aquest document probablement a efectes legals siga paper banyat, encara que imagine que la Reial va lluitar, va apugnar per a no perdre el seu porter, perquè, com ens contava eh, el company de la premsa basca amb el qual parlarem eh, el divendres, eh, la Reial no té segon porter, Zubicaray se n'ha anat, han pujat, o, o l'única previsió que n'hi ha és pujar de Pesa i Correguent a un del filial, però segons es conter, en el qual se té zero confiança amb el qual té un problema gros la Real, que és que de repent va tindre que buscar porters quan era una posició que en principi tenia coberta. Té un problema la Real Societat molt greu, té problema la seva eh, direcció esportiva, té problema també el, el seu president, perquè ara ara Manolo s'estan escoltant moltes, moltes crítiques eh, en contra de la, de la gestió de la Real Societat en tot l'assumpte de, de Rulli, per no haver-lo eh, sapigut pues, tancar abans, encara que jo crec que també aquestes coses s'escapen... A on s'atropellen. No, i s'escapen, jo crec que al desig de la Reial Societat que eh, pensava que havia fet bé les coses quan va eh, acordar i mm. pactar amb el futbolista la seva continuïtat. Evidentment, no tenia per què haver pactat amb el, amb el futbolista. Primer, eh, havia d'haver-ho fet amb el, amb el seu propietari. Més eh, situacions. Eh, Andrea Zirkovic, eh, jugador que està solant també per al València Club de Futbol. Ve de eh, guanyar el Mundial Subit, eh, home de banda, eh, és esquerra encara que pot jugar en banda dreta, i eh, a hores d'ara, este futbolista del Partizà, eh, eh, diuen que podrà eixir per 4 quilos. La història que no ens acaba de quadrar és que en premsa eh, podeu vigilar o podeu mirar, escorcollar i veure com eh, fa no massa dies eh, es deia que el mat mateix eh, ja havia eh, rebutjat una oferta de 5 quilos del Benfica, que últimament sembla lligat a tot allò que fa eh, el València Club de Futbol barra Nuno, barra Lim, barra Mendes. Jugadors diuen que més que interessant, diuen que un talent en potència, però també és cert que estan sonant molts altres noms. Eh, que les últimes hores eh, ha tornat a sonar el nom de Zacaria Bacali, Mendes. Ha tornat a sonar Danilo, el Benfica. Ha tornat a sonar eh, eh, Cayo Enrique, que és un jugador del filial del Santos, però que el Dudeco. I si el Dudeco... El Portamendes. El Portamendes. Eh. Vull dir, entre els que siguen de veritat que estan mirant el València, que me dona la impressió, per les queixes de uno de les filtracions als mitjans de comunicació, de noms, me donen la impressió que els noms que estan mirant no són cap ni un dels que estan incintant en els papers, però deia, entre els que estan i els que van a eixir, és evident que n'hi ha molt d'espavilat, i en això també passa tots els estius, Folgado, encara que sabedor que el València és un club que pretén manejar-se i fer un projecte gran va ser més exagerat, hi ha molt d'espavilat que a la mínima va dir que el València està interessant-se per un jugador del seu equip si el representant treballa mínimament a prop o almenys alguna volta han coincidit en un avió de Jorge Méndez. No, i probablement, Manolo, també siga estratègia del mateix eh, Méndez d'utilitzar el nom del, del València per a pues, treure-li més partit a tots els futbolistes que maneja, que maneja un, un fum. És una mm. forma de treure-li eh, rèdit en un futur contracte amb altre club, mm, anar a oferir-los un futbolista, digue los doneu-se pressa, que el València el tinc també darrere d'este futbolista. Però bueno, és cert, eh, des de que Jorge Méndez se va eh, incorporar, a aquesta direcció esportiva del, del València eh, en l'ombra pues qualsevol futbolista que ell maneja sona com a, com a futurible del, del València. Ara amb més força, però al llarg de la temporada hem tingut altres exemples de futbolistes de Mendes, als que d'alguna forma o d'una altra en el seu país d'origen eh, se'ls han relacionat amb el, amb el València. Eh, per cert, notícia que també comentarem el divendres. Eh, Braulio Vázquez, director tècnic del Real Valladolid, s'ha interessat via representants, és a dir, encara no s'ha dirigit formalment al València Club de Futbol per a la decisió d'alguns futbolistes que estan eh, o en el filial o a mitjan de camí entre el filial i el primer equip. Els dos que més interessen hores d'ara són Jaume Domènech i Salva Ruiz. Encara que el mateix Braulio sap que és complicat. Però ell ho està intentant, bàsicament, perquè en el cas de Jaume hi ha alguna oferta de primera, i en el cas de Salva Ruiz sembla que com a poc la pretemporada va fer-la amb el València Club de Futbol i que se pot beneficiar Manolo d'Isa eh, Aureola uh mhm. -huh. que rodeja últimament a tots els futbolistes de banda esquerra en el, <laughs> en el València, és cert Vull dir, la gent... La fàbrica de, de les esquerres. Busseja i investiga en el passat de, de Salva Ruiz i se donarà compte que era un de futbolistes més prometedors també que tenia el València en la seva escola de, de futbolistes i que també pues, eh, juga en aquest carril esquerra. I sí que la gent, bueno, pues, eh, Jordi Alba, eh, Bernat, uh mhm. -huh. Gallà, ara coneixen que Salva Ruiz també pues, així pràcticament de la, de la mateixa factoria, que juga a la mateixa demarcació, i evidentment pues, eh, pot tindre més, més eh, interès d'equips en, en comptar amb ell. Perfecte. Ara continuarem parlant d'aquestes coses i de moltes més en la tertúlia. A les eh, 12 en Joan Martí i amb Julián Montolés a la Folgado. Eh, però eh, hem de parlar eh, també eh, demà a les, eh, 20, a les demà, eh, perdó, dia 23 se reuneix el patronat de la Fundació 100 anys de Llevantura Esportiva per a saber si continuen avant estudiant l'oferta de Robert Saber Folgado o definitivament li diuen no. Avui eh, les penyes per 10 vots a 14 i una abstenció han dit no a votaran no a continuar estudiant l'oferta del magnat nord-americà. Bueno, que no podia ser d'altra forma, efectivament hi ha hagut una reunió a la delegació de penyes del Conjunt Granota i evidentment en aquesta eh, votació les penyes han rebutjat la venda del, del Llevant d'unió Esportiva proposada per eh, Robert Seiber. A partir d'ahir, demà pues seran els patronos de la Fundació Manolo, 33 membres de la Fundació 1 a 1, els que hauran de decidir sobre la venda del Llevant d'unió Esportiva a este magnate, a este empresari eh, nord-americà. Així que, independentment de l'opinió de les penyes, que entenc que serà tinguda en compte pel Consell d'Administració del Llevant, a partir d'ahir, Manolo, qui decidís pues és la fundació del Llevant Esportiva, són els eh, patronos del Llevant, patronos de lliure designació, els patronos institucionals, i seran ells els que tinguen que decidir en aquesta votació, que afecta 33 eh, patronos, a partir de les 5 de la, de la vesprada en la Ciutat de València, han de votar si el, estan d'acord o no en la venda del club perquè l'oferta bueno, pues existís, és, és sèria i hi ha una possibilitat de que el llevant pues, eh, canvi de mans. Bueno, pues, eh, amb tot això encara n'hi ha més coses de les que parlar. Demà estarem molt pendents d'aquesta reunió, però hem de parlar també del bàsquet. Dos adeus sonadíssims. El de Sergi Lishuk i el de Luc Harangodi continuen prenent decisions en la cúpula rectora de València Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Tal com deien la setmana passada, decisió darrere decisió, no para això. I el cap de setmana teníem la confirmació oficial del que era un veus la arribada de Pedro Martínez a la banqueta, pero es que en el día de s'ha conegut que dos jugadores más, eh, Luc Harangodi y Sergi Lishuk, no van a continuar en Valencia Basket, Cash cas todo quiere tener el de l'ucraïnès, sis seis temporadas como jugador taranja. Sí, y más de 200 partidos, eh, un auténtico emblema, ¿no? Era eh, junto a Rafa Martínez el jugador con más temporadas en, Valencia Basket, era de hecho el segundo capitán, y atrás queda ese periplo de más de 200 partidos con la elástica taronja, dos eh, Eurocaps, también eh, como trofeo ¿no? y como palmarés con, eh, con Valencia Basket. Y bueno, un jugador emblemático, pese a no ser valenciano, yo creo que casi casi de adopción se puede decir el, el jugador de Rostov, que sin duda va a dejar una huella muy grande con punto honor, con esfuerzo, con trabajo, un jugador que se ha ganado el cariño de la afición de, de Valencia Básquet y que hoy, bueno, se ha confirmado, como bien decías, eh, esa desvinculación casi casi ya cantada. Los problemas físicos han lastrado al ISU ya incluso la pasada temporada hubo dudas de cara a renovarlo. Se optó quizás más con el corazón que con la cabeza y este año en ese proceso de renovación que está llevando el equipo valenciano, pues se ha optado por, por eh, darle en este caso la, la, baja y eso sí, mañana acto bonito el que se espera en la Fonteta a las 12, puesto que con la presencia del vicepresidente de Valencia Basket, Paco Raga, pues se le va a hacer un homenaje al 12 de Valencia Basket, donde además se ha invitado a las peñas y aficionados pues para darle una despedida tal y como merece Sergei Yusuk. Es algo más que un jugador, ¿eh? Sin duda, sin duda. Yo creo que un hombre que ha calado mucho, pese a ser tímido, eh, ha tenido también capacidad de liderazgo. De hecho, era el segundo capitán de Valencia Vázquez detrás de Rafa Martínez un jugador que, llegaba con la vitola y él lo ha reconocido, llegaba sin saber cuántos años iba a estar en España porque él pensaba que iba a estar un año y después volvería a su país y al final pues han sido seis temporadas, ¿no? Es cierto que en estas últimas quizás no se ha visto su mejor versión por el tema de sus lesiones, sobre todo musculares, pero un jugador que yo creo que no hay que ponerle ni un solo pero porque cuando ha estado si no al 100%, sí jugando a un, gran nivel y sobre todo lo más importante, dándolo todo y llevándose además el cariño de la gente que siempre ha reconocido el gran esfuerzo que hizo Lisuke en Valencia. Sí, eh, es evidente que sí. Y en el caso de Jarango, te lo ver o pensabas que han a una miqueta más de paciencia a este, este jugador? Bueno, era una decisión que había que tomar de aquí al jueves, porque ese era el plazo que tenía Valencia Basket para confirmar la renovación automática o no del contrato del jugador americano. Eh, esto es una decisión que ya han sopesado Pedro Martínez, el nuevo entrenador, y Chechu Mulero, un jugador que ha tenido, es verdad, que una trayectoria muy regular y que ha destacado, eso sí, sobre todo en el tramo final de temporada. Y si hablábamos del gran esfuerzo y del gran trabajo que había hecho Lisú, yo creo que eh, Lujarangodi también encarnaba en muchos partidos esa cultura del esfuerzo. Era un jugador muy batallador sobre todo muy peligroso en el perímetro, pero lo que denota su salida, por un lado, es que Valencia Vázquez quiere liberar una de las plazas de extracomunitario que ahora mismo ocupaba Luján Jodí y que sobre todo busca un perfil de jugadores para la pintura que sobre todo jueguen más por dentro. Pedro Martínez es un técnico que le gusta mucho trabajar el aspecto reboteador, era el gran lastre que estaba teniendo Valencia Basket y quizás sacrificando algo de acierto exterior, pues eh, se ha optado por, por no contar con él y buscar otras opciones que seguro van a ir apareciendo en el mercado y que ahora mismo están manejando Chechu Mulero con, con Pedro Martínez. Bueno, pues eh, dos eh, jugadors més que deixen a la disciplina de València Bàsquet. De moment les eixides van a un ritme salari, com deia. La primera entrada és la de Pedro Martínez i de la resta anem anant assabentant-se a poc a poc, home, perquè, com dèiem, està volcant-se molt València Bàsquet en el projecte del proper any. Crec que el millor eh, que se pot extraure d'aquest any, que no ha sigut del tot bo, a excepció de la fi amb Carles Durant en la banqueta eh, i haver forçat aquest quart partit que podria haver sigut algo més si hagueren volgut els àrbitres en les semifinals de la Lliga, però dia que tot i això no és una bona temporada, però crec que la millor conclusió és que València Bàsquet té unes idees molt clares de què fer de cara a la campanya vinent i està eh, dugant-lo a terme eh, d'una manera rapidíssima. Sí, sí, la verdad es que está trabajando muy rápido en el plano de salidas. En el juego interior, salvo Bojan Dulevich, eh, va a ser nuevo para la próxima temporada Hay dos nombres que ya te adelanto que el Valencia Basket está trabajando ya desde hace tiempo, aunque le van, a le van a salir competidores, de hecho ya los tiene. Hablamos de Luxing, jugador de Iberestad Tenerife y también de Maxi Kleber, el jugador alemán que ha militado esta temporada en Obradoiro. Con ambos hay que negociar eh, también con sus clubes, puesto que todavía le resta un año de contrato. Eso no va a ser impedimento y son ahora mismo dos nombres propios que tienen la agenda Chechumulero y que se va a apostar eh, por ellos. Precisamente, además, dos cuatros que vendrían a, ocupar dos plazas en el, en el juego interior de, del equipo. Y lo que sí es cierto, al menos a mí me ha sorprendido, ha sido el contrato de, de Pedro Martínez, ¿no? En el afán por hacer un proyecto, eh, solo se le ha ofrecido un año a Pedro Martínez hasta el próximo 30 de junio de 2016. Es verdad que si lo hace bien y su trabajo le avala, evidentemente se espera que siga muchas temporadas, pero también es cierto que Valencia Vázquez no ha querido hipotecarse a un contrato largo, por lo menos de más de una temporada con, con Pedro Martínez. Veremos las líneas del proyecto que ahora mismo, eso sí, en cuanto a salidas, tienen solo una gran incógnita ¿no? por, resolver y es qué va a pasar con, Pau Rivas. ¿no? Es ahora mismo el gran interrogante, saber qué va a pasar con el escolta catalán, aunque ya te puedo decir que Valencia Basket trabaja pensando que Pau Rivas no va a estar y Pedro Martínez asume que no contará con él. Habrá que esperar al final lo que, lo que ocurre con, con Pau Rivas. Perfecte, Juanma, moltíssimes gràcies. Estarem atents demà, sobretot, a Ixa 10 de Sergi Lixuc. Muy bien, ahí estaremos. Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, Juanma Romero. 12 minutos, ya, rápido, al debate, a la tertulia de análisis. Esports 97 nit, la tertúlia. la nit i dos minuts. Eh, entrem en el temps del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Eh, per cert, eh, mm, tenim que eh, donar l'enhorabona a una ex excompanya nostra que ha sigut mare Folgado. Ah, sí? Sí, a Eva Sanchís. Ah, pues sí, evidentment. Sí, sí, sí, sí, Ella i Daniele eh, varen veure com eh, Alba venia al món el dissabte i, per tant, avui és dia de, de felicitar-la. Pues una, una besadeta, eh, per a, Correcto. per a Eva, eh? fantàstica companya i per mm -hmm. la seva xiqueta, sí, sí. Sí, senyor, estem així i ben acompanyats com cada dilluns, es queda este dilluns i el que ve i estem eh, pegant-li voltes als assumptes que n'hi ha molts al voltant de València. Eh, moltes voltes eh, te planteges el mes de juny com, uf, complicat treure coses perquè i la veritat és que no estan deixant de passar coses, el qual pues, en part és bo però que ens agradarien que algunes foren eh, més alegres o més agradables de les que, de les que estaven passant. Però, de qualsevol manera, la nostra obligació i la nostra tasca és parlar d'elles, disseccionar-les i contar-les. Avui, esta nit, amb don Jaume Ortiz. Senyor Ortiz, què tal? Molt bona nit. Bona nit i moltes noches. Com està vostè? Calorós. Està pegant una carina... Ah, acaben de dir que ha plogut. Sí, sí ha caigut quatre gotes. Això eh? l'únic que fa és calentar-ne. Més sí, encara, més encara. Aixirà foc de, de, de, sí, perquè és de terra. Sí, ja tiren un poquetet en ja plof, cada cadal. Bueno, pues eh, y también se acompaña el director de Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julen, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé. Bueno, senyors, eh, eh, ja he començat a parlar del el nom propi de les últimes jornades, el nom propi que més avui torna a copar la portada de Super, que és el de Jero Rulli, que, sem que sembla que la se s'havia dormit una miqueta encantada en pensar que eh, no anava a passar res aquest estiu, eh, que Rulli volia continuar en la Reial, però això era abans de que aparegui el València. En la Reial comencen a estar molt amb la mosca darrere de l'orella, el divendres ja ho contàvem, perquè ells estimen que hi ha un document firmat per al jugador per a continuar i aquest mm. document, mm. si no té la signatura eh, del fons d'inversió que té eh, la propietat del futbolista, és paper banyat, i la Reial té un problema, que és que la Reial havia fiat el seu secretari tècnic, Loren, i el president Joaquim Aperribay havien eh, eh, fiat tot, havien apostat tot a Rulli. Zubicaray, que era l'altre porter que tenia la primera plantilla, la de la Reial, no va continuar i, de fet, eh, havien potxat a un, a un del segon equip en el qual m'havien dit en poques paraules, però així m'ho digueren els companys de la premsa basca, la confiança que ha este xicón és zero. Per tant, la Reial de moment se pot trobar, en que no té porters, i això eh, fa que eh, la Reial i l'entorn de la Reial comenci a estar en la mosca darrere de l'orella i preocupats bàsicament amb el que és per, per, per davant. Evidentment, ells van a defensar que el jugador va signar un document, però si això no té la signatura del fons d'inversió del que mana del que mana <laughs> paper. com en tots els puestos com en tots els puestos, senyor Ortí no, això no, no, va a ser paper banyat sí, sí, no, no està clar, Manolo uh -huh ho acabes de comentar perfectament, ja quan explicarem en el seu dia l'embolic en els drets federatius de, de Rulli, pues, uh mhm. -huh. evidentment ja parlarem de que era un problema, no sols ja la seva contractació, sinó també per part de, de la Reial Societat el fet de mantindre al, al futbolista i donar compte que el futbolista ha dit les dues últimes ocasions en les que ha tingut eh, que pronunciar-se, ha dit que vol continuar, que allà està a gust, que vol quedar-se, però... Es que ell no... replegar els trastos. Però és que en este cas... Però l'última volta que és que Rulli a dir que volia continuar va ser el dia que, a més, en eh, les eh, declaracions que tu treballares, el de Infopincha Radio, sí. eh, eh, d'Argentina, mm. però d'això ja fa com unes... Dos setmanes? Un mes, inclús. Dos, tres, sí. Hmm. Dos, tres. Sí. Des d'aleshores, el jugador no ha tornat així per cap puesto, no alça la veu, i diuen que està intentant mirar la posibilidad o, o la manera de pegarle la volta donde dije digo, digo, digo, perquè la situació és una altra. Però és que no n'hi <laughs> no ha manera de pegar-li la volta, no? Eh, sí, jo l'altre mm, dia llegirem i, i ens arribaren notícies de, de Sant Sebastià uh -huh. de que havia un document firmat ja sabien que havia perquè el jugador per lo vist abans d'anar-se'n a Argentina per a no complicar el com que pareixia clar que anava a firmar i anava a quedar-se pareix ser que firmava un, un document no? però és que parlaven de, de, de que si no respecta el document n'hi ha una, una indemnització de 30 milions d'euros. Això és el que ens deia veure, el divendres. Si això fora de veres és que no hauria història. Poden <laughs> ser la no de, de la puja. En, en un tema aixina, no? Jo veig que que mm, tota la seguretat que, que havia allí en, en l'entorn de la Real Societat de que el jugador s'anava a quedar crec que ha desaparegut, de fet ja <laughs> inclús, inclús estan pegant alguna <laughs> estos últims dies, no? Sí. De totes maneres, bueno, recordem que el València no l'ha fitxat tampoc encara, eh? Uh -huh. No, no, tancant no està. Sembla que cada dia s'apropa més sembla que era una qüestió de la qual parlàvem abans i crec que ara podem parlar, encara que ens remet una miqueta al conflicte de les setmanes anteriors, però eh, és ineludible al tema de què és el porter de consens. La pregunta que em faig és, ah, si serà veritat que és el porter de consens, i bé, si ara fa falta consens, una volta jo crec, jo crec que ja queda clar que la preferència de la propietat és que no no sigui que decidisca. Sí, suposa que sí. Jo crec que n'hi ha, dos, ha dos possibilitats. Mm, pareix que el consens és, és ah, me diuen important, que sí. important eh, al voltant del xor. Pareix que el fitxatge no és massa complicat. N'hi ha dos possibilitats de que el xor no vinga. Una, que el propietari del xor al final eh, no diga que no, o tinga una millor proposta o el que siga. I altra, que el senyor Méndez mm, decidisca que siga un altre és una possibilitat, en efecte. Cosa que no ha fet fins ara. Una possibilitat no contemplable. I té, i té, i té porters, eh? Oscurs, i té. I té porters. Mira que és raro, un però... un d'ells sí. ha estat en la taula. Ha estat en la taula. Roberto Jiménez. I pareix que no va ser este xor. Uh mhm. -huh. Però és cert el que diu, lo que diu Julián. Uh mhm. -huh. Mm, té porters en, en nòmina, en Portugal té porters jovens de, de certa projecció Mendes també. Mendes és com l'anunci aquell que veia del tengo que tengo que tengo. De... Però no, no són en massa noms de porters relacionats amb Mendes, circumstància que a mi és cert... Eh, me sorprèn, però bueno, <laughs> me sorprèn, de veres, perquè lo normal és... Doneu-se compte el que abans contava Manolo, el grapà de noms que han existit en les últimes setmanes de futbolistes vinculats a Mendes, que immediatament, com que és de Mendes, pues algú fa una relació molt clara amb Mendes-València i els col·loca al València com si bueno, pues estiguera darrere d'estos de qualsevol futbolista de, de Mendes, però és el porters no n'han sonat, no n'han sonat massa. Tot gira I, i eh? alrededor de que quan se va produir la lesió que ningú esperava, i menys en aquestes circumstàncies... Eh, Diego Alves? El València ja estava treballant, lògicament, i tenia dos porters de molta projecció, però relativament jovens, que no tenien el nivell de, per donar-li la responsabilitat de dirigir la defensa de... El València estava mirant a futur porters, no, no, tenia, ja tenia, i algú ja Tenia fet però aquest plantejament no li valen les circumstàncies que s'han produït, per mm. tant, el que està d'acord tots, les dues parts, en aquest cas, és que fa falta un porter. I jo crec que en aquest moment, per lo que se veu i se sent, jo crec que l'elecció està feta i que jo sepia que dia aquell eh, és possible que, <laughs> que el sopar estigui fet. Escolteu una cosa, <clears throat> i ja a nivell... <laughs> T'ha agradat la frase? Sí. Eh, ja és una però, cosa... però hem de llegir-lo entre línies molt vegades a Jaume Ortí, eh? Sí, sí. Jo crec que sí. Eh, la pregunta, més enllà de la història de que el sopar estiga fet o no, eh, ja, i ja és qüestió personal, vos agrada Rulí? Pues és la gran pregunta, Manolo. Jo crec que mm, hauríem de convidar a un parell de, de periodistes de, que en l'actualitat de la Real Societat al llarg de tota la temporada per a que ens mhm. fer una valoració respecte a Rulli en Sant Sebastián n'hi ha un mm. altíssim concepte de Rulli. Sí, no, no, la, el, la valoració el, el, en el València està feta. d'ell, eh? La valoració en el València està feta i tota la secretaria tècnica i l'entrenador coincideixen és, que és un, és un futbolista eh, encara que jove preparat per a, per a la responsabilitat que, és molta eh? molt, Julià, o sigui, no? que a del futbol argentí pues ajuda molt i sa maduresa que normalment així tarda més sí. no, no en un porter sinó qualsevol jugador Matros... i és l'avantatge que en aquests moments està perquè el València no per l'edat sinó per la trajectòria Matos, pense que siga l'objectiu fa uns dies publicaven que, que l'estiu passat eh, estava ahí per a vindre també eh, Jero Rulli, no? Sona, en efecte, jo recordo. en aquest moment, en moment eh, l'entrenador no va estar per la labor d'apostar. no es una crítica al entrenador. O sea, en ese momento el jugador venía de Argentina y el entrenador, en millor o pichor criteri, va que prefería prefería un jugador que tinguera 40 partidos en la Liga sería igual de, de criticable, perdón que el que va a hacer el solo Simón, al cual también le oferien la posibilidad de quedarse a Meljero Rulli y va a optar pero Oblak y Permoya Sí, bueno, <laughs> per <laughs> Oblak... es el Troá. Bueno, <laughs> es igual, a decir també, també el descarta, vull dir sí, que no sí, era sí, tan descabella exacte, que l'any passat, exacte. que encara no tenia experiència en Europa, si no, però descarta. Si no haguera vingut així, guany. Qui? O Black. És possible. Qui està darrere de Black? Mendes. Vale, <laughs> continue. Sí. <laughs> Dóna pista. Te dono una pista i tu ja trobes el camí, segur. Correcte, correcte. De fet, l'any passat sonà també per, al, per a la porteria del, Sí, de de tant, però tot canvia, tot canvia. Sí, sí, jo recorde... Ja, ja sabeu que a mi no m'agrada lo de sonar o no sonar. No, en efecte. Però, bueno, però en aquella ocasió va ser molt més que sonar. O sigui, el jugador estava pràcticament fitxat. Però no era la mateixa necessitat d'un porter que no, no estava jugant i que ha tingut la mm-hmm. sort de jugar en un, de d'alguna manera en Espanya s'ha vist molt partits, s'ha vist que anat creixent i va pagar cara de També tu has tingut també tu has tingut una altra sort bueno, sort, a veure, sí, sort sí, no és la Alves. és que Alves sí. se lesiona quan falten 20 minuts per acabar la temporada sí, veure, si, si és 20 però, partits abans d'acabar la mal, temporada dins de lo mal se n'ha anat en el, el, per lo menos acabant la seva feina que això sí, sí, que és sí cert. per això dic que dins de la mala sí, però el que te vull dir que el mateix porter que segurament se va fitxar pràcticament com a titular les circumstàncies donaven que al principi de temporada podia haver vengut simplement com un projecte per seguir en, en un moment donat. I, sin embargo, els aconteciments han accelerat la prova l'ha fet la Real Societat en el jugador, li ha donat les hores de vol i el València veu un porter ja que et deixa Mauresa. Acabes de tornar a donar per a mi en, el, en, la clau i en el clau, les dues coses. Eh, perquè són probablement les hores de vol el que va fer que l'hem passat Simeone no el vetgera i molt probablement Nuno tampoc el vetgera. No tenia... Si encara... També, era, també venia com a segon porter Clar, per o sigui, això. Correcte. Uh mhm. -huh. Si probablement en la mateixa progressió que duia en Argentina, que ja era molt bona, en la mateixa progressió haguera ja esta, després de jugar un any en Europa, probablement l'any passat es portera que haguera acabat en el València o en Diego de Madrid, que eren dos equips Segur. que anaven darrere d'ell. Sí. Però com no tenia encara, perquè a voltes n'hi ha portes que destaquen moltíssim en Lliga Argentina i després arriben a Europa. Jo recorde eh, eh, un dels casos més flagrants que jo recorde és el d'Òscar Ustari, el porter eh, que juga en Boca, eh, que juga també en Independiente, eh, que duia un carreró espectacular en Argentina, que vinga a Espanya, arriba al Getafe... De lo que siga. I s'acaba. I ni pol ni remolí. Tiene que tornarse ese porter de fe que a la final de Copa contra el Valencia en el 2008 en el, en el Calderón. Pues ese porter que en Argentina paraba absolutamente todo, paraba hasta el temps en Madrid no parava un taxi. I al revés, se produeixen casos com este que ha que, començat bé. Eh? Que ve, en efecte, i que continua la seva progressió. 12 i quart, fem una pausa per a la publi, tornem de seguida a Esports 97 nit. Vos recordo la pregunta, que després a la part de les 12 i mitja abordaré amb els eh, meus contertulis, amb eh, Julián Montoro, director de Superdeporte, amb Jaume a la Folgado, i, la, i és la pregunta que vos estem fent en el Twitter, arroba esports 97 Confieu en Nuno com a màxim responsable a l'hora de fitxar per a la temporada vinent? És la pregunta que a part de mitja respondrem, després de llegir els vostres missatges, que continuem esperant-los i que ara el que anem a fer és una pausa per a la publi i tornar en el debat. 12 i 16, Esports 97 i en la 97.7 Ràdio fins a la 1 de la matinada. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Envases herméticos con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de tres sets diferentes, esféricos, cúbicos y prismáticos, con tres envases cada uno para conservar los alimentos como el primer día. Por solo 4,95 cada set de envases al comprar el diario Levante El Mercantil Valenciano. Y con la primera entrega, gratis la bomba de vacío. El domingo 28 de junio, la cartilla. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio, de lunes a viernes, de doce y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18. Ale, ale. El... <laughs> amb Joan Ortí, amb Julián Montedo i amb Salva Folgado. Senyors, eh, Atlético de Madrid, Jackson i Vieto, el Villarreal, los Amos, el València, de moment, Rodrigo Cayo i Cancelo està perdent el València terreny amb respecte dels competidors perquè aquesta plantilla té que va jugar al Champions la prèvia de la Champions però tindrà que fixar-se com a meta el tornar a quedar com a mínim quart per a continuar en Champions perquè el projecte de continuar en Champions per a ser viable no vos donen l'impressió que el València està perdent terreny al respecte dels seus competidors? Eh, des de luego, de que ha pegat la pistola a Aixida, sí. Esperem que després remonte i, però la veritat és que estan ben ser fitxatges molt interessants jo a mi és, tots els que has dit me pareixen interessants cada un en el nivell adquisitiu que té uh mhm. -huh. i sobretot el, el rival que tenen que és, el, i pensar que és el nostre directament és l'Atlètic Madrid però la veritat és que està no ara sinó ja fa molt de temps fer les coses molt bé però és que cada viatge jo el veig més semblar que veig eh, fa les coses millor que a viatges quan si mi s'equivoca li dona una bona eixida i del Villarreal no parlem, que Villarreal té, és més meritori encara el que està fent, perquè amb menys recursos i tot, pues, ja està ahí preparat, han eixit un jugador molt important, que li s'anava molt bé a Vieto, però ja tenen dos jugadors fenomenals que al Villarreal li van anar bé i segur que alguna peça caurà, té el porter resolt també, sí. ser, cert Bueno, pues ahí está. Areola, el porter se dice por el PSG que estaba en el Bastia, creo. y que, le pasa va, el problema, va, va, va. per el un porter dice en principio uh -huh. mientras mhm. tenga la oportunidad el titular de recuperarse. Por tanto, están estan de des muy bien, mucha presa. <clears throat> Pero claro, es que lo que digo, así el ministerio son dobles, dos ministros de Agricultura, dos de Sanidad, dos d'això, pues claro, no hacer lo mismo. Ahora me imagino que después de ser un doblete, pues recuperarem el terreno sobre la marcha. Això és de veres, en Villarreal només n'hi ha uno. Claro. <laughs> Però per a tots el ministeri. Per a tots. <laughs> està, a veure, està clar. És el que se diu mires, ministre mires, plenipotenciari. Mires, mires els fitxatges de l'última setmana i dius, eh, ojo, eh? Però, bueno, jo, jo a veure, tinc la sensació i quasi la seguretat de que el València va invertir, i va invertir pasta, eh? i anem a veure, això és llarg i l'any passat a aquestes altures estàvem jo diria que pitjor prou pitjor l'any passat a aquestes altures com a mínim ja, ja havien caigut 3 o 4 eh? no, no cregues eh? pues mira, havia jo... caigut Rodrigo de Pol Uno. i, i poquet més, poquet més. l'any passat en juny l'any passat el sí? València arrencà la, arrencà la pretemporada en Alemanya mm, jo crec que sí en, en, eh, en un equip que recorde que farem un pòster i anàveu, sí, jo passava per ara veu, anàveu barrant cada jugador que anava caient. Hi havia i al final 16 o, o 18 <laughs> creus. Se, se, se llura, no, acaba més ràpid dient que se lloraren 5 o 6 de la se creu. Va fer, se, se va fer quasi tot en, en juliol i se rematà en agost. En els últims segons en... se firma la bomba, per tant, <laughs> va anar tot molt paregut. Se rematà a final d'agost en, en les dues últimes incorporacions que foren de Gredo i crec que... Però n'hi ha una cosa que, no? que pensem tots que lògicament tenim els deures de, de la Champions i això condiciona molt per tant, Clar, és que enguany l'arribar eh, l'apurar tant no és igual en algun fitxatge pot ser perquè a lo millor el fet de que tu estigues en Champions o no te pot conduir a una guinda per dir-ho d'alguna manera millor o, o, d'última hora però has d'afrontar ja eh, ixa prèvia ha d'afrontar l'inici de Lliga, que en un principi sembla el 15. Dic en un principi perquè ara s'ha tornat a despenxar l'AFE dient que volen començar la setmana més tard. <clears throat> com cada, se, bueno, com cada però, any per estilates hi haurà Canyaret i després ja veurem el que passa, no? Però, eh, de qualsevol manera, sí que sé que el València ha de començar pensant que per a mitjà d'agost, més o menys, la, el 99,9% de la plantilla està ja en marxa, eh? Per això dic que ah, canvia molt. Tinc en compte que el València estima que el 80% de la plantilla està feta. A no és correcte, tampoc és com l'any passat. A partir d'ahir, mm, pues bueno, anem a, anem a veure el mercat per a on va. A veure, és la diferència que té que fer. Pues estem parlant d'un 20%, <coughs> són quatre jugadors. Tu tens la tranquil·litat. Sí, sí, tens la tranquil·litat d'un equip, però tens la pressió de que els quatre que tenen que vindre són els que te tenen que donar la sobredimensió que tens este any en Champions, en Lliga sí. i en tot. Jo estic absolutament d'acord sí, el que, sí, diu, la, el que viu Julián ahir. El plantejament és molt bo, falta materialitzar-lo en temps i forma, i, i no estem sobrats. A mi a mi m'agrada moltíssim les incorporacions que ha fet el, el Villarreal, uh mhm. -huh. si ho he comentat al llarg de tota la temporada, m'agrada moltíssim, m'agrada moltíssim la línia de mitges puntes del, del Màlaga. Crec que qualsevol futbolista estrés Samu García, Samu Castillejo o Juanmi, per a mi eren molt... Estan molt... els tres fora, no? Juanmi en la a sí. i els dos Juanmi cap al Villarreal. En el, en el Villarreal, per tant, mm, si he de ser coherent i mi parlant bé d'estos dos futbolistes i de tota la temporada, he de tornar a dir que me semblen bons fitxatges i bones incorporacions, les dos, eh, les dos, uh mhm. -huh per al... També té baixes importantíssimes. Per al Villarreal. Sí, això és una sí, sí. importantíssim. Sí, que analitzar-ho. Sí, però estic parlant de les incorporacions. Dieto una, ho dic per, per, sí, sí, perquè estem sí, parlant sí, sí, de, de qui sí, sí, està sí. Però hem parlat un poc, més Julià, estem no? parlant de fitxatges. És uh -huh. clar, te podem dir sí, després... Però, no és el mateix... Que és, que no, no, no, no, perfecte. Tu no has venut a ningú. parlar de fitxatges no han parlat així, des, doncs això també és decisiu. A mi m'agraden els dos, tant Samu García com Samu Castillejo, però a partir d'ahir, respecte al València, crec que és molt pronte, també ho vaig comentar fa dues setmanes, 23 de juny encara, crec que el València té temps per a reforçar plantilla, crec que probablement se menegen coses que no vagin a transcendir fins l'últim minut, com va ocórrer amb, amb Rodrigo Callo, i en qualsevol moment, pues, probablement el València anuncie eh, incorporacions que probablement es pillen altra volta tots per, Home, la manera, per sorpresa La manera de treballar de l'any passat està molt clara, vull dir, Rufete va, se reunís 14 hores en el representant de Mustafi en un hotel en Itàlia, no s'assabenta ningú, i del fillatge de Mustafi se s'aventem perquè, això, perquè això algun malalt que n'hi havia per a prop de Mestalla el veu arribar i veu que entra en Mestalla i diu, ostres, bueno, este, mm, no, avió. no, no exactament és així bueno, però, <laughs> però a veure, eh, eh, eh, jo me vaig enterar del, mm. de, del fitxatge de Mustafi quan ja estaven quan ja estava a Ayala en Gènova en Gènova, correcte tancant en el seu pare el, el fitxatge. Uh -huh. el, el Gènova, en, en la Sandoria ja ho tenien fet, per lo vist, i no s'havia enterat ningú. Que és, que és com condeix els fitxatges. Quan costen menys cars i quan no se perden. S'enterem perquè n'hi ha algun uh -huh. periodista d'allí que, que va tindre la... Pues mira, la, la bona uh -huh. estrella d'estar en el moment i veure a, a, a Ayala intentant fitxar a Mustafi. O sigui, és que Bé. no s'entera ningú. Jo me vaig enterar del fitxatge mhm. de Lucas Orban horas antes de que se fera. O sea, no es tan raro lo de Rodrigo Cayo, ¿eh? Tampoco es tan raro. En efecte. Eh, però això diria que eh, hi ha una, o hi havia una manera marcada almenys l'any passat, en guany no, no sabem què va passar, sí que com diu Saba jo crec que n'hi ha una sèrie de futbolistes que no han eixit i que probablement... Negredo, Negredo, quan Nuno digué va, vin va vindre un xoar que és la bomba, uh mhm. -huh. el nom de Negredo no havia eixit encara, no, no. crec recordar. I ja estaven, ja tenien els bitllets per anar per el matí a fixar lo El dia 7 de demà per el matí. O sigui, que... El 7 de demà de matí, correcte. És ja... que est est estic sentint molta, molta contaminació per ahir de, de que és que se filtren tots els fitxatges. Ah, escolta, no. pues no sé jo qui, eh? <laughs> Perquè digueu-me qui són els que s'ha filtrat des, inclús de la temporada passada però jo venia a dir, eh, més enllà de per el que puc ara dir de la contaminació de la qual parlava eh, ara Julián pel fet que eh, jo sí que no té encara que Salva diu que no no, no, la gent està intranquil·la un cert immobilisme la eh? gent no s'aguanta, la gent veu Vieto veu Jackson eh, Jackson per exemple se'l relacionava Sorry. també amb el València havia alçat així molta expectació molta molta eh, il·lusió, ara veu Samu García, Samu Castillejo, que bueno, cadascú des de futbolistes tindrà la seva opinió, la meva és positiva, però hi ha gent eh, que també considera que són bones incorporacions per al, per al Villarreal, s'ha manejat el, el Sevilla i al València pues, s'ha tancat Cancelo i ha arribat Rodrigo Callo la gent no coneix massa estos futbolistes després evidentment poden donar un rendiment fantàstic però és cert que el nivell d'il·lusió pues, ha baixat ha baixat perquè la gent esperava eh, altra cosa per un València de, de Lliga de Campions, és cert. Jo venia a dir-ho perquè eh, eh, penseu que este immobilisme és <clears throat> indecisió, eh, problema a lo millor del fair play, perquè no oblidem que abans estava 10 quilos per damunt del tope financer que marca el fair play. Eh, quin penseu que és la causa per la qual València sembla, no dic que vaja, sembla que vaja més espai que la resta de competidors. El fair play estava plantejat i uh -huh. n'hi havia unes solucions teòriques que pareixia que estaven prou bé. El que passa que el que s'han donat compte és que d'aixer fair play hi havia partides que ja estaven gastades i no anaven a servir per d'urgent nova, per tant <laughs> era un poquet per pagar atrasos. Entonces el fair play se redueix i jo crec que exactament com el mercat se va manejar està clar que alguna peça del València s'escaparà perquè no hi haurà més motiu perquè te donaran el que vols que te donen i entonces a partir d'ahí el València jo crec que està un poquet d'alguna manera pendent de que alguna operació d'aquestes es materialitzi per a optar en unes quantitats que puguen dirigir a altres objectius. Això és el que penso jo i és el resumen de tot el que està passant. Senyors, salva i, i Crec que Jaume vol dir que el València probablement estigui esperant que arribi aquest ofertón però també hem dit per a, per a partir d'ahir saber en sí, què es descompte i, i menjar se És un acertijo que has fet. Sí, sí, però vamos, eh, tu ja saps quina és la meva teoria al voltant de eh, del transferiment futur d'Otamendi i com estan posades les coses per a obligar a la València a vendre Otamendi obligar, entre cometes <laughs> a, sí, a, a vendre la València Otamendi si hi ha algun nòvio més, pues, quan més nòvios... jo ja fa setmanes pues que xavala... jo ja setmanes, fa setmanes que m'indiquen que per a mi, entre altres coses el fitxatge de Rodrigo Callo Eh, afegit a els esferatius de Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gómez, si vas sumant, més el que tens que gastar-te ara en, en Álvaro Negredo, si vas sumant, al final dius, eh, és evident que el València per a eludir o per a eh, poder reforçar-se sense tindre que topetar-se amb el fair play financer, només eh, té dues possibilitats, o que l'incapitalitze i ara mateix no ho veig, o bé que se venguen jugadors. Jo a l'hora de vendre futbolistes, en efecte, n'hi ha uno que està en la pole que és Nicolás Otamendi. Sí, però, però és que té més d'un nòvio, més d'una nòvia segons el gust, <laughs> i sí. per tant, d'alguna manera, i tot al final és, és un complejo que una peça té que quadrar l'altra i a vegades se retrasen perquè el primer moviment no se produeix. El Madrid, per exemple, està en una situació que està pendent de molts moviments importantíssims mm. i que va motivar que altres... una cosa, estem queixats en València, l'estiuet que tenen en Madrid tampoc va ser sí, gens sí, tranquil·let, sí, eh? Sí, sí, Però això... és un club determinant eh, per a moure peces a tots els nivells i d'alguna manera el Barcelona sabeu que no pot fitxar si ha fitxat alguna ha sigut a futur per tant el Madrid que és el que, té, que mou el mercat està retrasat perquè n'hi ha problemes pensa que jo són estats esportius, mm -hmm. i mhm. que d'alguna manera mentre no resolga i els moviments no se van acoplar per tant eh, a cada un té el seu problema per no avançar i n'hi ha gent que no té aquest problema equips que ho tenen molt fàcil perquè dependeixen de circumstàncies normals i en el cas del Madrid i el València jo estic mirant que per circumstàncies al marge pues, estan frenant-se esperant que una pesa pues, s'avance i tal i, i així són les coses a la passa... és que una, una venda com la d'Otamendi <clears throat> te canvia totalment la, el panorama. la teua planificació i el sí, teu panorama. Claro, de, claro, claro, claro. A tots els nivells. De, de, de la plantilla. Tant d'entraes no? com claro. d'aixides com econòmicament. Perquè te deixa substancialment... Estem parlant de 50 quilos. Que això a nosaltres... Es, eh, ojo, eh? Mig estadi. Sí. Per exemple. Per exemple. 12 i 31. Eh, una pausa per a la Puli. vos recordem la pregunta en el dia d'avui. Confieu en uno per a fer les incorporacions de cara a la temporada vinent? Eh, arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit fem eh, una pausa per a públic tornem, llegim els vostres missatges i ho debatim així amb el director de Superdeportes Julián Montoro amb Jaume Ortí i amb Salva Folgado fins a l'hora de la matinada, 29 minuts es queden així a esports 97 nit CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresal. Saliente. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants, tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira. El dia a dia de la comunitat en la teua llengua. De dilluns a divendres des de les 12 i mitja. Amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. 12 de la nit i 33 minuts estem preguntant-vos si confieu en una temporada vinent per a fer... Oh, oh, eh, millor dit, replanteja la pregunta que és com l'ha fet. Están preguntando si confío en Nuno como máximo responsable a la de fichar, para la temporada viene. Ah, eso sí, eh, eh, de cara a reforzar la Valencia de la 2015 2017 Miguelino diu, no, lo peor de todo se complice mal, no se come ni el turrón. De Campa 74 diu, yo digo que sí, pero eso es el máximo responsable de la plantilla. También tiene que escoltar a Rufete y Ayala y no al seu amic Méndez. Javi Valero diu, para nada. Cancelo, Felipe Augusto, etcétera. Paco Talazana diu, vinc tota la temporada diciendo masa, equipo, tampoco entrenador. Nuno, dimisión, no a la filosofía Mourinho. Calamaro diu, no, para nada. Y peor aún, ¿quién va a negociar ahora y a reunirse con jugadores para entrevistarlos y ver cómo son? Francisco Sánchez, pues no confíe que demuestre la seva valía como entrenador, que deixa molts dubtes. VCF, New, Diu, el Rufete también ha traído a Zuculini, Vinicius y Senderos. Pago, Diu, no, cree que es buen entrenador, pero confíe más en Rufete. Carmen Jaggers, no, no me fío de su criterio ni de la influencia que tenga mente sobre él, y aún no ha hecho nada en el mundo del fútbol. Sino crack, sí, confío en el proyecto de Lim. La última palabra siempre la tendrá mérito, así que de momento estoy tranquilo. Eh, Paz Baviera, Diu, Nuno traidor, Nuno impostor. Oscar Navarro Bañuls. Un entrenador como fichador ni loco. Rufete y Cía son los idóneos, valencianistas y buenos profesionales. Ese Miquel Diu, egoístamente sí, tanto él como Méndez van a utilizar al Valencia. Jorge Diu, no, cada escute la seva feina. Nuno a entrenar y trae rendimiento. Y Rufo a pentinar en el mercado en busca de talent, de talent perdón y bon preu. Chafacharcos, trabajo en equipo, como todo en la vida. Pueden salir ok o no los fichajes. Pauet diu... Eh, diu, és leer Jaume Ortí i acordar-me del bonico de l'alta taula. Tornarà? Pues si fora per nosaltres, ja la tindríem així nosaltres. És una de les coses que hem d'estudiar per la temporada vinent, a veure si podem incloure algun espai d'humor. De qualsevol manera, tenim a Jaume Ortí a l'original, vull dir, millor que això és impossible. Falta la meitat sol. Falta l'altra meitat. Eh, Fausto diu, no, rotundament Filipe Augusto i tal. Eh, diu eh, Abore Iván diu sí, no queda otra que confiar esperemos por nuestro bien que así sea paracetamol, la verdad es que no yo confío en Rufete y Ayala Eddie López, de eso se trata cuando vendes un club por suerte o por desgracia, quien paga manda, confiemos a Mund Salvador, diu no el mini Mourinho está crecidito contra quién ha empatado para querer tanto poder si todos son como Felipe Augusto, miedo me da Curva Gremlins tanto como tan como en qualsevol altre. Confirma en el proyecto... que no sabem en del que es al club. Pipo Baraja diu, ya comienza, a el pel... Lim, ...ahora están los valencianos... en el Valencia... Mendes fuera de Mestalla, Nuno fuera... Nacho Ballester, eh, diu, Vargas es un gran jugador, insisto, ...que puede ser buiter en cualquier equipo. Eh, ...sí... Miguel Perona diu rotundamente no, ni para fichar ni como entrenador Pep Chiner, no, vist lo vist més, mira més els interessos de Limi Mendes que els del València. Al Veldator diu hay que, si hay que darle un poder para, si hay que darle poder a uno para fichar, se le da. Y punto. Seguimos en una falla con capital extranjero. Amunt. Y diu Pipo Araja, diu, sí, la, diu, Mendes fallera major i la filla de Lim la fallera major infantil. Tapón López diu, ningú mira pel València, Lim i Mendes pel diners, Nulo per la seva carrera, en tots els casos, el València es beneficiaria si coincidís eh, Pipo Baraja, que es posa eh, un cartelló dels 10 fitxatges més cars de la història del món i diu, per favor, comenteu eh, esta, este quadre 5 dels 10 fitxatges són de Mendes i el Benfica, d'Espilfarro i en el text estan, en efecte, Rodrigo Moreno 30 quilos, Álvaro Negredo 28 Enzo Pérez 25 el quart és Joaquín amb 25, el 5 és Pablo Aymar amb 21, el sisè Berbanega amb 18, el 7 Manuel Fernández amb 18, i després jocs 8, 9 i 10 per a André Gómez, Jo Cancelo i Gonzalo de los Santos amb 15 milions d'euros. Eh, JF, Arias Forever, diu, què remedio? José, a la pregunta de si confía en uno, diu, no confía en uno ni com entrenador, el Sina que de manager ni te ho comente. Eh, José Martínez diu que el que ficha es Lima, a ver si nos enteramos. Che David diu, eh, yo no, porque creo que fichar supone un trabajo de seguimiento extra a los jugadores. Un entrenador bastante tiene con entrenar. Boete diu, Rufete es un currón del mes importante, un gran equipo de de Nuno también es gran, ¿Por qué no fan un que tenés dos? Eh, Tony Campos diu, van a hacer algún fiesta que ilusiona a la gente alguna bomba, en el que están portando la gente no va a estar contenta. y el Fonta diu, confiar, pero pero cree que no es el mejor pero Valencia pero que tienen personas que y y feina y Nuno habría de a entrenar. Eh, per últim, Feliu Dulló no dir res sobre la pregunta d'avui, sols dic Felipe Augusto, Ismael Planxa diu cada nou su faena, Nuno a entrenar i Rufo a fitxar. Vos fas la pregunta, Julián, Jaume, Salva, el que sí tinc clar és, no ha fet el counter, però podríem dir que 80-20 està dient que no es refia de Nuno a l'hora de fitxar. A veure, jo tinc tan clar que d'alguna manera una persona no pot ser responsable dels fitxatges més allà ser responsable dels resultats de l'equip, perquè d'alguna manera és ficar-se en un perill increïble, no? Tenia que ser tota la pressió contra ell i tota la responsabilitat d'ell. Jo el que sí que entenc és que este club, con un plantejament d'un entrenador a llarg terme, pues sí que entenc de que tinga que haver una relació i que quan la Secretaria Tecna treballa i en un moment donat eh, se tenen que produir ja el, el final i la decisió, perquè no té que estar l'entrenador quan damunt està en un projecte a molt de temps, i això és el que tenien que fer, és que l'altre és anar contra els interessos del club i contra els interessos inclús per a mi de Nuno. Nuno, si fes un plantejament més lògic, no tindria per què ficar-se al 100%, en el riesgo que se vol ficar, si és així. Per tant, el València eh, arriba, treballa en la Secretaria Tècnica i quan ha que tomar decisions, pues en la misma reunió, l'entrenador, que és de, molt determinant, també es dona la seva impressió, però fer el, el treball, lògicament, és molt diferent perquè ni tindria temps ni capacitat per dedicar-se a veure jugadors per ahir, vamos, això no té res que veure, ja són els Inglaterra, per tant, més clara avui. Julen, Salva. Però és que estem confundint... 80-20, eh? T'he dit que... Eh, a jo que més, no? Jo diria que més. 90-10 per tu si la vols, te la compres. Estem, estem confundint eh, el tema de si el que decidís el fitxatge és, és Nuno uh -huh. a si Nuno és, és... és el que fa el seguiment dels jugadors. No, o sigui, a veure, la figura del mànager-entrenador no és nova i és una persona que a banda de dirigir el primer equip dirigís totes les operacions que en un club tenen que veure en els reforços d'aquest equip, no? Ah. A partir d'ahir tu has de tindre una secretaria tècnica impressionant, que és la que te fa el treball, i si damunt tens a un representant que té xors molt bons, pues tens moltes avantatges per a fer les coses bé. Però bueno, a partir d'ahir, mm, a mi el que me dona la impressió és que en uno ell potestat la T es el primer día. Yo mire y analice las cosas y la potestad de decidir que chuaos venen y quins no, la T es el primer día. a qué atribuís la crisis de la semana pasada? Pues a que ni un cap que es Manager general Deportivo, que es el señor Francisco Rufete, que en teoría, en un organigrama, está perdamundo el entrenador. Y mm. esa es la figura que en uno no vol. S'entén o no? Sí, sí, perfectament. Sí, el que passa que la graduació de l'uniforme, o se canvia l'uniforme... Clar, el que n'hi ha és eh? que definir i dir, a veure, no això és aixina. Que el teniente eh, mane del comandant, per tant, pues, d'alguna manera això s'ha d'arreglar el primer. I saber cada un la posició que té i la pertenència de qui dependís de qui. El que no pot ser és que un que dependís de l'altre Eh, teòricament eh, se manifeste com si fuera eh, superior per tant però això que, està mal, s'ha es que però és que després se, se, se dona el cas de, de que a veure eh, l'entrenador que han ficat no és el teu el o sea, és que ja, ja és un bici que ve des del primer dia que si no un dia o altre pues, pues, pues té que, té, Home, té que passar. De la Peyton que hagi de corretge... És, que, que té que passar. Està molt clar, tenia que haver mm. fet, teòricament, el director deportiu o lo, o lo que tu vulguis donar-li nom, uh mhm. -huh. fer la lesió de l'entrenador que considera, però en aquest cas ha sigut al revés s'han fet les corretges, però la del, no de la pell, entonces, pues clar, no són però, de, no que, de corretges, de cartó. Que uno decidís, jo pense que ese és el primer ah, dia. Ah, bueno, Salva, tu te fies de uno per a fer la plantilla? Ah, bueno, eh, eh, al final no he contestat sí. a la pregunta. Correcte, en efecte. <laughs> al final no he contestat. Jo, per lo que he vist, no me fie. Val. Per lo que he vist, oh, no. no estàs en el 90-10. És que, no, no, és que el manager eh, pujat, és, és, o sigui, és una figura molt, molt important mm -hmm. i jo, per a mi, eh, té que ser una figura en, en, en un bagatge molt important i en una experiència molt gran i en un coneixement de, de tot el que és eh, el mercat i tot molt important. Jo no veig en uno, però bueno, a veure. Jo ara vaig a dir les dues causes per a les gent, o per les que jo pense que la gent no veu en uno, però primer li toca para la salva, que si no després se me queixarà. <laughs> jo crec que estem parlant molt de voltes de lo mateix, Manolo, i al final... Mm, tu te fies en uno? Està clar que Nuno en què ha fallat com a fitxatge. Felipe Augusto. Dime uno més. Tu m'has preguntat en què ha fallat. No m'has dit el número. Felipe Augusto. Felipe Augusto ha fallat. Coneguem que ha fallat en Felipe Augusto. Correcte. Jo no sé si en uno fitxa bé o, no fitxa bé. Uh mhm. -huh. Jo crec que en uno, si firma, firmarà futbolistes que fonamentalment vinguin representats per... Salva, perdona, Ento Pérez qui el firma? Per Jordi Mendes, jo crec que Limi Méndez. Sí, bueno, eh, se, sense contar eh, lo que piensa Nuno, no? Yo creo que Nuno, uno o que es el que mana y decidís, en ese caso en concreto decidís. no, que a partir de ahí, ¿te pierde uno, Nuno? No. ¿Te fierden de Limi Méndez? Sería la pregunta, Manolo. Esa es la pregunta. Firmen Es que yo creo que... Y Nuno, que es un soldado... que ja ho he dit de vegades, de Mendes i de Lim, va dir que sí a tot el que aquell li era Altra ah, cosa és pues, que en un moment si determinat... Si no, no soldat, els altres eren... ja va ser, eren pues, trompetes no? de, de l'exèrcit. Clar. Ah, vale. Altra cosa és que en un moment determinat, Nuno, aprofitant d'aquesta amistat, diga, escolta, que jo he pensat que este futbolista, que no el portes tu, podies portar-me-lo, i aquells... Rulli. Tenint en compte que el 80% de futbolistes el, porta, el portaran, li deixen, perquè això també és normal, eh, un capritx eh, a un entrenador determinat. Passa tots els clubs. Mira, Però vull dir, és que firme el Limi Méndez, Manolo. Ara, també t'he una cosa, ja acabe. Eh, lo que estaria bé és que el València eh, comunicara què va ocórrer o què està ocorrent en el capítol de fitxatge, vull dir, que se definira però que ho fera públicament, vull dir, Rufete va pintar algo que isquera, bueno, l'himno va eixir, però bueno, l'Aijun, i que ho comunicara, o Quinco, o el mateix Amadeu Salvo, o algú, per a que ho tinguérem clar, i perquè la gent no especular en si Rufete se'n va, si no se'n va, eh, se queda però se queda en l'acadèmia, mm, se queda però se queda en l'acadèmia i treballarà per a Nuno, però Nuno serà el que firma, Nuno està per damunt d'ell. Jo crec que tot això el València hauria de definir-ho. Crec que ajudaria a que tots tingueren clara la política i a partir d'ell que no especularen, vull dir... Si és que ningú va posar peros, podem opinar en un sentit o en un altre, però si tot això se definís, evidentment, eh, serà una decisió del propietari, i el propietari és, eh, és Peter Lim, però jo crec que eh, ajudaria que el València comunicara i fera pública, si hi ha, des de la setmana passada, una nova estructura en l'organigrama. 12 4, que és una estructura més o més semblant a la que publica Super la setmana passada, per cert. Exacte seria tan fàcil com això. Exacte, el, el dia, súper i el dia se la... llegien i, i ho reexplicarem. El dijous passat ho publicarà El dijous passat ho publicarà súper. 12 i fem una última pausa i després tornem amb les causes. Però fonamentalment, i és un tema que deixo sobre la taula, jo crec que la gent, més enllà del cas de Felipe Augusto, no confia en uno perquè el veu com la corretxa transmissora de que així Mendes va posar els futbolistes que li donen la gana. I esta és una impressió personal de la qual parlarem i debatrem després de l'última pausa. Vinga. Este verano, los más pequeños a la playa con Dora Exploradora y Bob Esponja y con las capitas para el baño de Levante, el mercantil valenciano. Los más pequeños disfrutarán del baño como nunca con sus personajes favoritos. Por solo 9,95. Haga ya su reserva de las capitas de baño. Solo con Levante, el mercantil valenciano. ¿Te gusta el ping-pong? Apúntate al torneo de ping-pong de Nuevo Centro, del 7 al 11 de julio en la plaza interior del centro comercial. Torneo por categorías del 7 al 10 de julio y Open el sábado 11 de julio. Inscríbete antes del 30 de junio en el punto de información de Nuevo Centro. Puedes ganar fantásticos premios. Torneo de ping-pong de Nuevo Centro. Organizan Federación de Tenis de Mesa de la Comunidad Valenciana y Nuevo Centro. Colaboran SedeSport www.ajedrecitrofeos.es. Levanta el Mercantil Valenciano, Superdeporte, 97.7 y Levante Televisión. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12.48, això seria perquè canviaria de manera de pensar... És que boníssima. <laughs> és que... Hi ha gent que a voltes... Se puede contar, no? La pots no, contar, no, clar que sí. Madrid no. No? Sí. Val. Però te dic una cosa, l'estiu del València no va ser fàcil, ja te ho avance. Però el que espera en Madrid tampoc va ser menys, eh? És que estem parlant de Nuno, de mm. Rufet, de tal... y lo de Madrid ver... Para tres meses para Florentino en la comida en la comida oficial, el dinar oficial de, del partido que va a ser <clears throat> el 4 de Chener. Sí. El Madrid venía de guañar el Mundial. Sí, sí, sí, sí, sí, Florentino eh, Pit día... del Mundialito. Ancelotti es el mejor entrenador del mundo y un tío de PM y va a estar en el Madrid toda la vida. Bueno, pues esperem... Tres mesos després ja <laughs> se l'havia carregat. Esperem sobretot que la lliga d'Anxoti siga més llarga que ella, perquè si no mal assunt. surt. Per això, eh... per, per això parlem de, de, de manager, de no sé què, de Nuno, de Rufeta i tal. Eh, igual, si cinc mesos igual no està ningú d'ells. Ah, escolta, és, <laughs> és del més fàcil. En el, en el Madrid està clara l'estructura. Fitxa Florentino i ja està. El Folgador Clar. <laughs> Ja està, s'acaba la història. Bueno, està, clar, està molt definida. Està definida o no està definida? Clar sí. Altra ah, cosa que t'agrade, però, defi però definida està definida Exacte. Exacte, que lo que hace es lo que... I Mendes, i Mendes, i bueno, Mendes va amb Florentino. Eh, per tant, senyors... Eh... Espera que guanya la porta de seleccions del Barça. <laughs> que també ha parlat ja de l'IM i de... Abans ja va tenir un ratet i escoltem aquestes declaracions de la porta parlant de l'IM i de, i de Mendes eh, en algunes eh, en algunes en alguna reunió, recorde que també vas que parlàvem este, en, en guany el programa Sí, sí, era en Barcelona, Xener, en l'hotel Majestic, en el Barcelona, en l'hotel Febrer, no? Majestic, en General Febrer se reuniren Lim, mm. Laporta i Mendes. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, a veure si... A banda I, així, del... I així també se reuniren I... en estresa. Uh -huh. mitjar una paella bona i a cada dos a casa. Correcte. Escolteu, senyors, el que jo dic. Jo crec que molta gent no veu a... o no confia en uno més que pel fet de Felipe Augusto, que evidentment va en la contra de l'entrenador, perquè molts ho, ve, eh, ho veuen i si s'enfaden, que s'enfaden, com una titella de Mendes. Aquí? Bueno, no. Per això jo crec que la gent està majoritàriament mostrant el seu rebuig a que... Eh, a la confiança que hem demanat. Teniu confiança en uns, la gent majoritàriament ha dit no. I jo crec que hi ha molta gent Olé. que és perquè el veu com... Sí, però en guai Manolo, i la setmana passada quan parlarem d'aquest tema jo ho vam comentar, uh -huh. ha sigut just en la seva política de conducció de, de grup o de manejo de grup en el, en el vestidor i no li ha donat més minuts a un futbolista representat eh, per Mendes que qualsevol altre futbolista no representa per Mendes a partir d'ahir jo, jo he valorat Titella això de l'any i ara no vaig a Titella de Mendes eh. a, fins a cert punt que acatarà els fitxatge, sí, però després manai en el vestidor respecte als minuts que li concedís a un i, i a l'altre. I te dic una cosa, si en un moment determinat eh, l'IM decidís carregar-se a, a Nuno, uh mhm. -huh. si arriba un altre tècnic de l'òrbita també de, de Méndez i estarem, vols, i estarem, en, la, estarem en les mateixes. Els arxius de Méndez i a veure... Eh, entrenadores. Entrenadores. Pom, vols dir que... Quizá Chenda no, no te fíes. Vos, no, no, no. Pero vos dir que David Vidal no... No lo tengo, lo tengo, ¿sabes? No lo tengo, pero lo voy a tener. Correcte. Jo, jo crec que en uno se veu com a molt més que... Uh -huh que una titella o que una tal o que tal. Jo crec que ell eh, ell sap, ell sap, amb tu ell sap molt bé que la influència que ell té i l'estima que té l'inversor, el, el milionari al final el, el propietari ell sap perfectament eixa, i sap perfectament que, que l'IM el primer que va fer és imposar eh, en un com a entrenador i ell vol aprofitar aquesta força i ell se veu molt més que, que un un correveidile de Mendes o de... Vale, però ell té el concepte de, també de la seva trajectòria deportiva, que és el que ha fet que La gent té el concepte té... de si mateixa que té. Nan, no el que Nuno, perdó, seria lo ideal que... No, no, no, és que tens que veure el que ha fet fins ara. I el ah, València... A veure, del, pel, pel que diu, eh, perdona que detalle, eh, John, pel que diu Julián, jo dia, estic al 80... perdó, eh, altra volta molt d'acord amb Julián es que no té un altíssim concepte de si mateix però si jo no, a mi no jo no me sap mal que ell tingui un concepte perquè això com a ambiciós i tot el que te que és que ell el que ha fet en el València després de la trajectòria anterior és molt meritori té molt de mèrit, té molt de d'alguna manera un treball fet perquè mm -hmm. per a mi el més important és el que diu respectar el jugador que s'ho guanyava fer jugadors que no eren un nivell molt alt i els ha configurat i els ha fet millors jugadors Vull dir-te a mi el que me maravilla és que eh, com a entrenador mos ha demostrat que és útil. Però a mi el que me maravilla també és que pense que té molta feina com a entrenador i no tenia que distraure's eh, llevant-li el treball que fa molt bé, per cert, sinó consultar en els tècnics de la casa. Perquè, clar, l'altra pregunta que eh, quan parlem, jo recordé la setmana passada quan Folgado i jo discutíem en la, en la pàgina 6 de Superdeporte, que és habitualment on vos col·loca eh, Julen, uh -huh. eh, al voltant del poder de l'uno. Eh, I una de les coses que jo deia és eh, el fet de que l'entrenador estiga decidint els fitxetes no és només invular sí o invular no. Que, per cert, semblava fet en l'Inter i l'Inter ha fitxat a, a Condogbia i torna a invular estar en l'aire. Ja, però bueno... Jo no veig així. No, no, jo tampoc, jo tampoc. Però cert. Jo crec que és més un desig d'ell que correcte l'acord al que havia arribat en el València és molt interessant per a ell uh -huh. i mhm. ell s'havia fet la idea de que venia a jugar al València eh, deia, eh, per cert, eh, també Condovia cobrirà clavada al Milan <laughs> que parecia que estava fet l'última hora Escolta, Jackson? però és que Jackson jo hasta que no el veig és que l'he vist ja en tants equips però és que era, fa dues setmanes sí. o la setmana, crec que era la setmana passada uh mhm. -huh el nou propietari del Milà, en el seu compte d'Instagram, publica una foto dins del seu jet privat del número 1 de Dogen, uh mm. mm-hmm. -huh. altre fons d'inversió que col·labora en el, lo que seria Mendes Sí, sí, en València és Dogen en el Milà avui en dia. Eh, foto de Dogen i de Galiani donant-se la mà, se n'anem a, se a firmar Jackson. a Jackson, ala, i ja estava Jackson. <laughs> Jackson no està, vull dir... No sé molt curiós el que corre en el, en el futbol. Vale, a Nil li interessa i li agrada molt desplaçar-se a fer els fitxatges, no en sa casa, sinó fora. Bé, jo dia, eh, la setmana passada en, eixa, eh, en virtual pelea que tinc a Folgado, eh, jo dia, bueno, és que no només és imbular sí o imbular no. Eh, el, el que tinga que fer la plantilla també és mirar cap a darrere, no? I quan vaig a fitxar una tele a l'esquerra, que algú et diga, no, no, no, no fitxes una tele a l'esquerra que tenim una cantera que va com un tir. Què va ser el cas allà? eh, i jo la pregunta que em faig és, lògicament, què pensa l'acadèmia després de veure que va ser eh, eh, Nuno? Vull dir, amb Nuno com queda l'acadèmia al respecte de possibilitats d'entrar en la primera plantilla? No, és un misteri ara mateix no? És que no té resposta, està no té per, resposta per les actuacions. Està per definir no no ha, diguem, eh, antecedents que demostren que va fer una cosa o altra. L'únic que n'hi ha antecedents que en un moment donat, quan tu estaves fent-li el paquet en Jacet i todo, un jugador que a la lo ficharlo, pues uno, un más responsable en el, el ejecutivo y de alguna manera el tècnic també pues de repente, eh, cuando està empaquetat i tot pues eh, no, no, no, es que no, mira, no, no llevo la visa, no se vol comprar una excusa. Uh -huh. Pero claro, y mientras en l'altre mostrador estan carregant, és una altra cosa també, doncs això s'ha demostrat, i això te deixa en la lògica preocupació que n'hi ha avui dia. Què és el que està passant? Que tots pensàvem que esta setmana passada el dijous s'anava a produir pues, l'encíclica un diu de Torbi, que cada un anava donar les explicacions, i no n'han donat ni una. I han dit que se vaig a, passant el temps, que se vaig apagant la falla, i al final cada un anirà al seu puesto i ja està. Antes d'entrar a debatir coses que igual pensen que no és el moment de dir-les perquè seria contraproducent. Això és la lectura que tinc jo del de la solució que han donat a l'especial. No, estic d'acord. Té raó Jaume el que acaba de comentar. Estan deixant que s'aixele la, la, la falla, com ha dit Jaume, i a partir d'ara, pues, en un moment determinat... Però tindrà una altra fricció sempre, pam, així dues setmanes. No, eh? no, pam, arribarà una altra, <laughs> o direm, mira, pues ara no, perquè ja, ja està clar que mana este. Però de veres. Què ocorre? Algú sap el que ha passat? Eh, però deia... Al 100% algú sap el que... Lo, vull dir, ara mateixa com està Isa, Isa Això ho sap Peter Lim i l'Ejun. <laughs> Però pues la gran pregunta és, igual que diguem se nota altre aire, se nota... Eh, parlaves en jugadors de categories inferiors i veiem que hi havia una eixida perquè eh, estava el cas de, entre altres, de Paco Alcácer que ja venia, estava el cas de Gallà que és català d'estany jo no sé de cara anar una temporada que ve que se'ls podrà dir si veuen que la figura de Rufete que era una miqueta que feia de pont eh, perd notorietat, ah. Folgado, no, de, no? de cara a l'acadèmia, ojo, eh. acadèmia, eh? En l'escola del València havia un lideratge sí, és que importantíssim de, de Rufete, inclús d'Ayala. Sí, sí, havia me un, consta. Un, lideratge molt important i, i un referent per a jugadors. Si, si se figures se devaluen per lo que siga, evidentment... Ahí hi ha un problema. Ahí lo que la gent no sap però ha pagat a mirar. Ahí és el problema. Claro. Perquè el que t'ha quedat No, que per això cal definir, vull dir, lo, lo, que, lo, que, lo que passa en les pròximes hores, però evidentment si Rufete continua vinculat a l'acadèmia no té per què perillar cap, sí, però sí, cap nano. Però si com apunta el primer equip per poder... Mm. único que... No parla de la metodologia, la metodologia jo crec que ja està implantada i que va ser molt complicat que el València, i va ser la gran herència de Rufete, passa el que passa, la metodologia que ha passat a l'acadèmia, eh, que fins i tot els més escèptics en Rufete t'acaben reconeguent que ha, dut una, eh, ha implantat una bona metodologia Eh, bueno, és que la que abans no hi ha metodologia. <laughs> Eh? Abans no hi ha metodologia. Adult, la, la, te, te pareix poc que sigueix... Eh... Ja, però és que abans no hi ha res. Bueno, te, te pareix poc que ja hi ha no, algo? No, pareix perfecte. Però el que passa és que n'hi ha un camí... Villarreal també té una molt bona metodologia de treball. Saps? El, el València, en, en, en les persones i els seus tècnics, en aquest cas de Rufete, mm -hmm. ensenyaven als jugadors de l'acadèmia el camí per arribar dalt y si estos que enseñan el camí d'alguna manera s'anhabiliten o les lleven eh, les estrelles els jugadors van a tindre, per almenys des de la base moltes dubtes qui és el Confusió. camí que es va conduir a dalt estic d'acord senyors, ho deixem així, que tanquem ja la tertúlia del penúltim dilluns es queda un dilluns, el que ve, que serà l'últim, el, el del 29 de juny Julen, moltíssimes gràcies Bona nit, hasta la setmana que ve Jaume, moltíssimes gràcies Gràcies Fogado, veiem tu i jo. Adéu, Manolo. Senyors, ho deixem a 6, 5 i mitja la remissió. Demà a les 11 i mitja tornem. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adéu i fins Y pasamos los momentos más amargos Codo a codo intentando reaccionar Y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a Cabalgamos con el frío por el norte, hasta el tiempo seco y cálido del sur. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. La 97.7 Radio Fórmula 97. A la avenida de la estrella polar llega primero el las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para ti.